Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Din hija l-ewwel minn sensiela ta' webcasts li jiena se nagħmel f'għeluq l-ewwel sena mill-attakki tal-11 ta' Settembru. F'dina l-ewwel webcast minn din is-sensiela qasira, jiena se nitkellem ftit dwar kif għaddejt eh, l-aħħar sena bħala emigrant Malti hawnhekk fi New York, però ir-riflessjonijiet tiegħi eh, nista' ngħid illi mhumiex forsi neċessarjament bħal dawk ta' emigranti Maltin oħra, għal fatt li l-esperjenza personali tiegħi hija eh, ħanajtek affettwata direttament mill-relazzjoni tiegħi eh, mal-Malta Media u dak li jiena anka kellimtkom dwaru permezz ta' din għal-website eh, matul is-sena li għaddiet ukoll. Fost l-aktar affarijiet li nħoss li affettwawni mm, fl-istil tal-ħajja tiegħi ma jistax jonqos li l-ewwel ħaġa li wieħed jitkellem dwarha Hija traġedja fiha nfisha t-telf ta' ħajjiet kbar u għalkemm nista' ngħid illi jiena personalment ma naf lil ħadd minn dawk in-nies illi ħallew ħajjithom fit-traġedja tal-11 ta' Settembru tas-sena l-oħra, hemm persuna ta' dixxendenza Maltija illi jiena dejjem se tibqa' f'moħħi forsi aktar min-nies l-oħra illi tilfu ħajjithom. Qed nirreferi għal Brian Cachia, żagħżugħ ta' 26 sena, Amerikan dan, żagħżugħ Amerikan, però li eh, missieru huwa emigrant Malti. Missieru emigra eh, l-Amerika bosta snin ilu. Però apparti l-aspett tal-ħajjiet li eh, intilfu, hemm ukoll aspetti oħra li forsi li jaffettwawni forsi aktar eh, direttament u personalment. ħalli ngħid hekk. Ehm, fost dawn hemm eh, pereżempju il-mod kif inbidlet issa suppost il-mod kif is-security fl-airport eh, qiegħed eh, jitħaddem. Ehm, dan l-aħħar għadni kemm użajt aeroport fil-fatt, però osservajt li s-security mhijiex daqsant daqstant differenti, forsi fid-der mhijiex daqstant differenti, ma nafx personalment ma ħassejtx xi differenza kbira, imma inti u sejjer l-ajruport tħoss tħoss xi ħaġa differenti. Ma nafx, jiena tal-anqas hekk ħassejt. Ehm, ftakart ukoll anka eh, apparti eh, l-ajruporti l-attakki bl-antrax li kienu saru ftit biss tal-ġimgħat eh, wara il-kustjoni tal-11 ta' Settembru. U dawn għadhom għadhom hemmhekk ngħidlek kważi fis-subkonxju tiegħi u għalkemm forsi dawna ma kinux direttament relatati, però qegħdin hemmhekk speċjalment issa anka eh, iktar riċenti tal-ħafna diskors li qed isir eh, dwar eh, potenzjalment xi attakki fuq l-Iraq u x'nafim, però dwar hekk forsi nitkellem anka aktar tard. Ehm, jaffettwani wkoll eh, anke ċertu tibdiliet li saru fuq drittijiet ċivili eh, tan-nies li jgħixu hawnhekk fl-Istati Uniti. Ehm, l-amministrazzjoni tal-President Bush hija spiss eh, il-mira ta' kritika dwar il-mod kif kif qiegħda tamministra d-drittijiet ċivili ta' dawk li forsi jistgħu jkunu suspettati b'xi ħaġa jew b'oħra. U l-poplu Amerikan mhux kollu jaqbel sintendi, però fil-parti l-kbira tiegħu eh, lest illi anka eh, jissagrifika parti mid-drittijiet ċivili tiegħu biex forsi bit-tama li ehm, ma jkunx hemm attakki ieħor bħal 11 ta' Settembru. Kieku kieku eh, dan huwa minnu aqas importa u jiena naħseb li nkun l-ewwel wieħed li li naqbel ma' dan it-tip ta' ħsieb. Imma sfortunatament ehm, kif nafu meta jidħlu il-politiċi u l-politikanti li huma żewġ tip ta' ħanajtek eh, eh, razzez ta' nis li jmissu ma' politika differenti ehm, dejjem eh, l-affarijiet ma jmorrux kif wieħed jixtieq. Għall-inqas l-affarijiet hekk narhom jien. Rajt ukoll ehm, bidla partikolari fil-istil tal-ħajja fil-parti tisfel ta' Manhattan, dik li jissejjaħ downtown Manhattan, eh, eh, l-inħawi tal-Financial District, kif sejħulu, ġifiri rib fejn saru l-attakki hawnhekk fil-11 ta' settembru tas-sena l-oħra. Ehm, interessanti kif ehm, fanqas minn sena ehm, nistgħu ngħidu l-ħajja għal min ma jkunx jaf xjara ġvir kiku jiġi xaħat li ma jaf xjara mek, donnu kważi kollox jisu għan normal ħlif għal dik l-erja eh, kbira sostanzjalment illi fija kienem it-Twin Towers u l-bini tal-madwar illi ġarraf. Però eh, interessanti per eżempju kif anke l-uffiċċju tal-Malta Tourism Authority, jiġifieri l-Awtorità eh, Maltija tat-Turiżmu, issa ċaqlaq u qiegħed qrib ħafna ta', ta dawn l-inħawi. Għal-fatt illi eh, nistan immaġina jien ma nafx ta' dinja forsi eh, kubbent personali illi forsi huwa barra minn postu wkoll, imma wieħed jaħseb dwar dawn l-affarijiet illi illi eh, mhuwiex daqstant eh, diffiċli biex wieħed jikri proprjetà eh, jew jikri spazju ta' uffiċini f'dawn l-inħawi issa. Ma nafx. Li użgur huwa li l-affarijiet madomx kif kienu 100% u qatt ma jistgħu jkunu dan u xejn din hija ħaġa naturali. Però forsi ma hemmx dik il-biża' esaġerata illi wieħed eh, ħass jew jien ħassejt iktar minn kollox għax nista' nitkellem dwari forsi iktar minn nista' nitkellem dwar ħadd ieħor. Ehm, ftit ftit anqas minn sen ilu ġifieri wara l-11 ta' Settembru tas-sena li għaddiet illum. Fadal jumejn oħra l-fatt li llum huwa t-tnejn ta' qabel eh, il-11 ta' Settembru illum lum huwa d-disa' ta' Settembru tas-sena 2002 waqt li qed nagħmel dawn il-kummenti. Jiena beħsibni nagħmel żewġ ehm, webcasts oħra. Ehm, waħda tkun propju nhar il-ħamis fejn jiena ehm, jekk tippermettuli fi ħsibi naqsam il-ħsibijiet tiegħi propju eh, fl-anniversarju propja tal-11 ta' Settembru. U jekk l-affarijiet imorru kif inhu pjanat, eh, anka jew eh, wara il-11 ta' settembru immedjatament, jew forsi eh, l-għada, ġifiri nar il-ħamis li ġej, jena namel webcast oħra dwar il-kommemarazzjonijiet sew uffiċjali kif ukoll dawk mhux uffiċjali illi jkunu seħħew hawnhekk u dak li forsi nkun rajt anka u attendejt għalih jiena stess. Interessanti wkoll kif eh, eh, issa eh, diskors illi qiegħed isir dwar potenzjalment attakk fuq l-Iraq relatat mal-hekk imsejħa gwerra kontra t-terrorizmu. Nar il-ħamis li ġej l-għada tal-anniversarju propju tal-11 ta' settembru, Il-ġnus maquda, il-Nazzjonijiet Uniti, sa jirġaw jiltaqaw u għawnek fin New York tiftaħ l-Assemblea Ġenerali, eh, forsi anka Sa nhar il-Ħamis inkunu nistgħu anke nikkummentaw dwar dan b'relazzjoni ma' dan li qed jiġri għax eh, skont jien tal-anqas u ma nafx forsi hemm uħud li jaqblu miegħi dina mhijiex eh, koinċidenza jew kellha kombinazzjoni. Nirringrazzjakom eh, mill-ġdid tal-li għaziltu li tisimaw il-kummenti tiegħi ma dak li għandu x'jaqsam mal-perspettiva Maltija fuq l-11 ta' Settembru. U eh, nerġa' nkun magħkom ehm, propju fl-anniversarju tal-11 ta' Settembru biħsibijiet fl-anniversarju propju. Dik kienet xandira ta' Tony Sand fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia.com.